Thank you. ของพระไตรปิฎกนี้เป็นผู้ชำนาญมากพระสมมาพุทธเจ้าจะจึงได้เข้าไปสักสองนั้นไม่มีสถานีโลกสงบ สัจเจนะเราก็ว่าพระเจ้าก็ได้ตรัสแสดงถึงในเรื่องของทุกขะปฏิยสัจของสิ่งอันประเสริฐคือทุกข์คำว่าทุกข์นี้พระสมณพระเจ้าใช้บัญญัติมาเช่นเดียวกันถ้าเราจะไม่ลงมือปฏิบัติเราก็จะไม่เข้าใจคำว่าทุกข์ที่แท้จริงเราลงมือปฏิบัติแล้ว เขาถึงจะเข้าใจว่าอ๋อเขาก็พบมันเป็นอย่างนี้เองแล้วสำหรับสติแล้วสำหรับพระเจ้าตัวเองของพระเจ้ามนุษย์ของมาสวยมันก็จะจะความหมายของคำว่าชดที่เราจะเข้าไปพบซึ่งในความหมายของชดที่เราจะเข้าไปประสบนั้นหมายถึงสุขเทวทั้งหลายที่ทำโดยสุขภาพเธอไม่ได้

ดสดใหม่ประจักษรตานั้นหมายโดยธรรมชาติที่มันเราจะได้ประกาศเดิมไม่ได้เราจงขยับทั้งนี้เพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงหลายเรื่องไปตลอดเวลาเราะะนั้นคำว่าพบเจตนาของพระเจ้าได้ชี้ลงไปในจุดละอายสัตว์หรือในอายสัตว์นั้นเราได้ชี้ลงไปจนสุด

ไม่ต้องเสียใจคือปากกาก็เกิดความประทับใจความรักความชอบใจก็เกิดความเกลียดชังความที่มันเป็นอะไรไม่ได้แต่ตัวสุดท้ายที่เราได้ตัดไว้ตัวจบก็คือตัวที่สามารถที่จะเข้าไปรับมันที่เราตัดไว้ ติ่ก็จะเกิดวิชาเมื่เกิดวิชาจล้วมันจะพัฒนาทางวิชาต่อไปในนี้เราต้องทำต้องทำหลักต้องทำใน หรืออาจารย์ของพระเจ้าจึงไม่เคยเห็นพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะไม่เคยได้อย่างไรเราทำหน้าต้องแต่งไปยังพระเจ้าแต่ถามกลับไปที่พระเจ้าเองว่าอาตมาขอถามว่าเจ้าเคยเห็นพระชนพระมรดกของพระองค์และพระองค์ของพระองค์หรือเปล่าไม่เคยเห็นพระชนพระเจ้าเวลาพระองค์ของพระองค์หรือเปล่า ประจำนี้เขาประกาศนี้ไปพระราชดาของพระองค์จะเคยเห็นกระตักของแรกของตั้งราชวงศ์ของพระองค์จะเคยเห็นหรือเปล่าพระเจ้าเองก็ตอบว่าราชดาของพระองค์ไม่เคยเห็นนาก็เป็นอะไรบอกว่าถ้าอย่างนั้นราชวงศ์ของพระองค์ก็มีสิราชวงศ์ของพระองค์มีสิ

ส่งสอนต่างๆพวกนี้ดูแก่นักล่ามาเยอะประวัติศาสตร์ต่างๆพวกนี้ดูมันเป็นอย่างนี้ขนาดแสดงก็ตอบว่าพระเจ้าสมุทรพระศาสนาพระองค์จริงก็ในปัจจุบันนี้ในเรื่องของสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นสถานที่ของตัวเอง

通话中的，请稍等。物价物价，虽然看起来很一般，但因为它的价格非常低，而且它的质量非常好，所以基本上就是说，我们这个房子的设备，基本上都是由它来承担。我们来看，它最下面的，没有墙壁。 Yeah.

这是无罪，这是无有奈代偿，这个偿是含那个白色的，这个啊，这个眼镜，眼镜人，这个，这个啊，这个对，对人了，这个，啊，这个对，大对。 การของพระพุทธเจ้าไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าที่กล่าวว่าพระเจ้าดีจริงหรือไม่จริงหรือว่าหรือไม่ก็เป็นพระเจ้าตอนขาวพระเจ้าไม่เห็นตัวเองว่าตอนนั้นเคยเห็นเคยว่าเคยเห็นเคยว่าสมุทรเลยสมุทรเลยแต่พระเจ้าของเราเป็นทะเล แล้วก็ในช่วงเดียวน้ำแต่ละคนที่วัดสุดเ้าก็จะดูใจก็จะมีประสบการณ์เ่คยไม่เคยพระเจ้าพระอาหารหันต์เป็นพระบอกว่าเราต้องไม่เคยเห็นคนแสดงและผู้ชมแสดงแสดงนั้นต้องมีความรู้สึก็อย่างไร ก็ทำให้เห็นกับตาเปล่าในความรู้สึกของเราเราไม่เห็นในจุดนั้นมันจะไม่สุดมากมันจะน่ากลัวไม่ใช่ว่าสุดยอดเลยก็กลัววาเราทำไมอย่างนั้นเรารู้ทำไมอย่างนั้นเราก็มาทำไมอย่างนั้นว่าทะเลนะกทำไมทะเลนะมันไม่ทำน่ากลัวว่าอะไรก็เป็นก็ตอบว่าเช่นไรก็ดีเราพอรู้พระเจ้าแล้วนะ ก็เหมือนในเรื่องของธรรมะที่เข้าใจตับใจไว้แล้วพวกเราทั้งาก็นำมาปฏิบัตถ้าเราความสุขเราความสุขเป็นจริงเราสามารถรับสุขกับความสุขได้ การสั่งสอนคนละชนละมันก็เป็นความคิดเห็นของพระพุทธเจ้าน่ก็เป็นปัญหาที่ตันที่พระเจ้าไม่ได้ใจสามปัญหาทั้งนั้นปัญหาที่สามที่พระเจ้าไม่รู้ใจแต่ทงการอนาคก็คือว่า พระคุณเจ้าพระคุณเจ้าสามารถจะช่วยได้ในลักษณะนี้พระธรรมของเจ้าจะเป็นอะไรผมกล่าวว่าตั้งแต่ถึงนิพพานไปแล้วนะพระนี้เป็นประโยชน์นะประทับอยู่ที่ไหนพระเจ้าที่เป็นผู้ตอบแบบความอย่างนั้นตอบผิดว่าการที่ผมกล่าวว่าพระธรรมของเจ้าได้ตั้งแต่พระนิพพานไปแล้วนะขณะนี้มันไปประทับอยู่ที่ไหน

แม้กระทั่งเรื่องของจักรวาลจักรวาลของเจ้าเราก็ได้รู้มาก่อนแล้วได้รู้มาก่อนแล้วมันก็เลยทำให้นักวิทยาศาสตร์สมัยปัจจุบันนี้เรียกว่าไอน์สไตน์ไอน์สไตน์ก็คือจะเป็นตัวมันก็ทำให้เราได้ไอน์สไตน์มีคนไปถามไอน์สไตน์ว่าจะนับถือศาสนาอะไรมีคนไปถามไอน์สไตน์ว่า